Ako po'y natutuwa at nagagalak na napasama po ako sa isa sa mga judges last Friday. At tunay nga, naging blessing yung mga pyesa na kinapakinggan doon. Lalo yung Unafraid, naway mapakinggan nyo rin po yung ginawa ni... Abil, ano tunay na pangalan ni Tiris? Neil? <laughs> Yan, sister ni Neil. At Inano rin ni, ano yan, ni Angela. Pero may gusto lang akong i-correct din sa mga grupo-grupo, yung, ano ba yan? Interpretive. Uh, doon kasi pinakita na bumagsak si Jesus, nadapa. Hindi po nadapa o bumagsak si Jesus nung binuhat niya yung cross. Wala kayong mababasa. Mari sa palabas, nakita niyo bumagsak, doon nadapa si Jesus. Yung po sa TV. Dagdag lang ng ano yon, drama. Pero pag binasa yung Bible, pinapasan nila kay Simeon o Simon ng Cyrene. May purpose po yon. Doon yung makikita yung election ng Panginoon. Bakit napasama si Simon? Yung pala si Simon o si Simon, nakita niya, nasaksihan niya yung ginawa ni Jesus sa Calvary at siya'y naligtas. Siya'y naligtas. Yun po yung pinaka, pinakadahilan kung bakit nasama yung tao na yung pinasan niya yung cross ni Jesus. Pero kailanman hindi siya nadapa, bumagsak dahil mabigat yung cross. Napakalakas ng Panginoon kahit anong gawin nila sa ating Panginoon, napakalakas niya pa rin. Ganyan yung ating Panginoon. Kahit na pinahirapan na siya. Kaya nung makita ko yon wala sa Bible yun. Okay? Correction lang po yun. Tayo pwede dako ngayon sa ating pag-ibig sa Panginoon. Last Sunday, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ano naman yung sukli na ibibigay natin para sa Panginoon? Di ba? Ano ba yung topic natin last Sunday? Oh love that will not let me go. Yun, yun ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi ka niya iiwan. Pag ikay minahal ng Panginoon, talagang may forever. Okay? Yung pag-ibig ng Diyos ay may forever talaga yan. Hindi ka iiwan. Oh love that will not let me go. Ngayon naman ay suplihan natin yung pag-ibig ng Panginoon sa pamagitan ng ating pag-aaral. Pero bago yan, tingnan natin yung history ng February 14. Ito ay naisend na rin natin sa Facebook. Alam nyo ba, sa binasa ko sa kay Dr. Kenneth Osbeck, yung writer ng Amazing Grace, kinumpal niya yung mga hymns at yung mga story ng mga hymns Noong February 14 sa kanyang date dun sa aklat na yon, ito ang kanyang topic. For the early Christians, February 14 was a special day. Tradition tells us that a man by the name of Valentine or Valentine was a Christian doctor who went about doing good deeds wherever he could. An, imita- an imitation of his master, Jesus. Valentine became a good friend and helper to the Christians who was being persecuted by the cruel powers of the Roman Empire. It is believed that the good doctor was eventually imprisoned because of his loyalty to his follow, fellow. Ang tawag sa kanila noon ay followers of the way. Yung the way dyan, si Jesus Christ. Yan yung tawag kay Jesus noon, the way followers of the way. After he was beheaded on February 14, that day was observed each year in Valentine's honor by the early Christians. Pero tumagal ang tumagal, naging iba na yung kahulugan ng February 14. Naging romantic na siya. Sa magkasintahan, mag-asawa. Okay lang, basta sa mag-asawa at magkasintahan, magde-date at wala nang iba. Okay? Minsan, naging pangit na eh. Iba ay, pag meron kang dalawang asawa, isa February 13, i-date, February 14 yung isa. <laughs> Hindi na rin magandang ano yun. O kaya, pwede i-date inyong family, ang inyong mga anak. Pero tandaan po natin, ayon kay Dr. Kenneth Osbeck, ito yung kanyang pagkaunawa, pagkaalam sa history niya. Merong si St. Valentine's ang Christian doctor. At sa isang kwento rin na kung saan ay pinig, inangal, hindi may umangal, na kung saan gusto ng emperor na yung mga lalaki hindi dapat magpakasal. Kasi pag nagpakasal, mauubos yung kanyang mga sundali, kumu, kumu, sundalo, kumukonte, yung kanyang mga soldiers. Hindi, hindi pumayag si St. Valentine yung kailangan ikasal bago magsama. Di ba? At nung malaman yon, isang dahilan daw, isang dahilan daw yon kung bakit siya pinutulan ng ulo. Ito yung nangyari mga 270 to 278 AD. Okay? Okay, dadako na po tayo sa ating another hymn na pag usapan natin, My Jesus, I Love Thee. ng hymn na sinulat ng isang young people. Sino dito? 12 to 16 years old. Sabi nila, sinulat to ng writer na ito, ng author na ito, nung siya 12 or 16 years old. Iba naman nagsasabi 16 years old isang teenager. Okay? Kaya magandang challenge din to sa mga mahilig magsulat, itry ninyo sumulat kayo ng isang love letter sa Panginoon. Isang kanta, isang poem, isang tula para sa Panginoon. Ang pangalan niya si William Rawl. O meron tayong dito kasama si Rawl. feather stone. was a Christian hymn writer who wrote the poem, by My Jesus, I Love Thee. He is believed to have written the poem at the age of either 12 or 16 years old. Marami nagsasabi 16 years old. In 1876, Adoniram Gordon, ito naman isang Baptist preacher na siya yung nag, naglapat ng musika. Okay? used the poem as the lyrics for a hymn. Walang ganong kwento sa kanya eh. Kaya mabilis yung kanyang storya tungkol kay William. Pinanganak lang siya July 23, 1846, Montreal, Quebec, Canada. Namatay siya May 20, 1873 at the age of 27 years old. Parang nakapanginayang, no? Pero pag binasa niyo yung kanyang hymn, eh, yung kanyang sinulat, eh, nabigay niya na sa Panginoon eh. Tapos na yung kanyang mission eh. Talagang binigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaya sigurado hindi siya nanginayang kung bakit siya nawala na sa mundo at the age of 27 at makapiling ng Panginoon. Little is known of Featherstone except that he belonged to the Wesleyan Methodist Church in Montreal, later renamed St. James Methodist Church, then St. James Methodist United Church. Yan po ang ating title, My Jesus, I Love Thee. At kukuha tayo ng isang passage dito. I'm requesting everyone to stand. I will read verses 15 to 19. Follow me with your eyes. John chapter 21 verses 15 to 19. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon, Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. Verse 17, he said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wish. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where, do you where you do not wish. This he spoke, signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, Follow me. Tayo po'y manalangin. Salamat, dakilang Ama, sa time na binigay niyo sa amin, muli kami makinig ng iyong salita, mag-aral, buksan namin ang banal na kasulatan. We are praying, Lord, that your Holy Spirit will guide us to speak to our hearts, to our minds, para maunawaan namin ang iyong mensahe at naroon yung aming puso na magpasakot. Pagka sa magitan ng ganyon, doon namin may papakita yung tunay na pag-ibig sa inyo. Karoon yung aming willingness to be, to listen. At kay Panginoon ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ang pangalan niyo, Panginoon, lamang ang may taas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. You may be seated. May isang katanungan dito sa Jesus, maaring katanungan nito hindi lang kay Jesus, ay hindi lang kay Peter. Katanungan ni Jesus kay Peter, maaari palitan natin yung Simon sa pangalan natin. Kaya para maging personal yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi lang nakapokus kay Peter, sa mga Christians ngayon. Okay? When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, o palitan niyo yung pangalan ninyo ng Simon. Simon. O kaya G. Dennis, Andrew, son of Do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. Last Sunday, pinag-usapan natin yung pag-ibig ng Panginoon ngayon naman ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kailangan pareho kayong marunong magmahal para maging matibay ang inyong pagsasama. Hindi lang pwedeng lalaki ang magmahal sa babae o yung babae lang ang pwedeng magmahal sa lalaki at yung lalaki wala siyang pakialam o yung babae wala siyang pakialam. Hindi mag-work ng maganda ang relationship. Okay? Pero next Sunday pa natin pag-usapan yun. Pero ngayon yung relationship natin sa ating Panginoong Yesus, hindi lang yung Panginoon ang magmamahal sa atin, dapat tayo din ay matuto rin magmahal sa Panginoon. Ang tanong, paano? Paano? Kahit sa magkasintahan, hindi lang pwede yung nanliligaw yung magmamahal sa kanya nililigawan, o yung nililigawan lamang niya yung magmamahal sa nanliligaw o sa kanyang kasintahang lalaki. Dapat pareho kayong marunong magmahal. Tama, mali. kung isa lang ang magmamahal, huwag ka nang magkaroon ng kasintahan o asawa, maging single ka na lang kung di ka marunong magmahal. Di ba? Ganyan sa relationship natin sa Panginoon, hindi lang yung Panginoong Jesus ang dapat magmahal sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tupa, dapat yung kanyang mga tupa marunong ding magmahal sa kanya. Okay? Tatlong salita ang ating pag-uusapan ngayon. Unahin natin yung salitang love. Walang problema sa love ng Panginoon. Minahal tayo, sabi nga ng Panginoon eh, I have loved you with an everlasting love. I, I love you to the end. Walang problema sa pag-ibig ng Panginoon and, and He gave His life for us. Dahil mahal niya tayo. He sacrificed His life for us. Dahil mahal niya tayo, walang problema. Walang problema sa pagmamahal ng Panginoon. Hindi natin pwede i-question o umangal tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Grabe siya magmahal. Binigay niya ang kanyang buhay sa iyo at sa akin. Kaya kung meron kayong tunay na kaibigan na magmamahal sa inyo talaga ng forever, no other than the Lord Jesus Christ. What a friend we have in Jesus. Okay? Dapat lahat tayo dito ay kaibigan natin si Jesus. Hindi lang natin siya Panginoon, tagapagligtas, daw ay kaibigan natin na maaasahan, na nagmamahal sa atin. Kasi kung si Jesus ay hindi mo pa kaibigan o Panginoon ng buhay mo tagapagligtas, hindi mo maintindihan kung ano ibig sabihin ng pag-ibig. Maaari meron kang pag-ibig pero hindi mula sa Panginoon, delikadong pag-ibig, pag-ibig ng mundo. Kaya yung kanilang mga awit ay love hurts. Talagang masakit, nakakasakit, talagang maraming napaiyak ang pag-ibig ng, ng mundo. Maraming nasaktan sa pag-ibig ng mundo. Maraming naghiwalay sa pag-ibig ng mundo. Maraming nawasak na buhay dahil sa pag-ibig ng mundo. Pero yung pag-ibig ng Panginoon, yung mga wasak, binubuo niya. Yung, mga, yung pag-ibig ng Panginoon, yung mga walang pag-asa, binibigyan ng pag-asa. Kabaliktaran naman ang ginagawa ng Panginoon at napaganda. At yan ay naranasan mo at naranasan ko. Pero ang tanong ngayon, kamusta naman yung pag-ibig natin sa Panginoon? Tatlong bagay ibibigay ko sa inyo tungkol sa pag-ibig. Una, love his person. When they had finished breakfast. Bakit po breakfast? Pagka sila Peter at ang kanyang mga, mga kasamahan at kaibigan ng mga disciples ni Jesus Christ, bumalik sila sa kanilang trabaho after resurrection okay, eh, parang hindi na yata tayo intindi ng Panginoon, parang dinalaw lang tayo ng pagkabuhay niya muli, pero ngayon parang hindi na tayo dinadalaw ngayon. Parang wala rin yung natutunan natin, balik na lang tayo sa trabaho natin. Ano ba trabaho ni Peter? Fisherman. At sinama niya rin pa, na, namingwit sila, pumunta sila sa dagat. Pero si Jesus, pinunta sila ni Jesus. At doon ay nag-iyaw na si Jesus, nag ano na, nag, prepare ng breakfast, maaaring iba, ang kulang niya lang isda, at niyaya sila na magkaroon tayo ng breakfast. Meron ba kayong nahuli dyan? Lutuin natin. Magkaroon tayo ng fellowship. Okay? Inihaw ang paborito ni Jesus. Inihaw na tilapia. Ayun ang, ayun ang minana natin sa Israel. Ang tawag nga doon ay Peter, ah, Saint Peter, ah, Saint Peter fish. Oh. Yung tilapia. Saint Peter fish, tilapia lang sa amin yan. Yun yung ibig sabihin yun. Okay? Yun ang ating minana o uh, ah, pamana sa atin ng sa Israel na isda. Napakasarap. Iniihaw yun. Kaya hindi high blood si Jesus eh. <laughs> hindi siya mahilig sa mantika. Palala po yung Ngayon po yun. Heart's Day. Kamusta po yung puso niya? Baka barado na. <laughs> sa DOH, ay ang kanilang Heart's Day. Gusto nilang paalala sa mga tao, ingatan ang inyong puso. Maraming inaatake dyan. Traitor na kalaban yan. Maraming hindi na nagigising sa, sa, sa sakit na yan. Tawag natin ay binangungot pero inatake sa puso mo. Okay, when they had finished breakfast, okay, eh, nag-breakfast sila, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Napansin ninyo, do you love me? Peter, Walang problema sa pag-ibig ni Jesus. Mahal kita, Peter. Pero tanong, do you love me, Peter? Love is person. Pagkat ang problema ni Peter, maaring nag-flashback sa kanya, siya tinawag ni Jesus doon sa Luke chapter 4, sa Matthew chapter 4, bilang fisher of men. Di ba nang namimingwit sila? Bilang dumating si Jesus, follow me, I will make you what? Fishers of men. Pero nung after resurrection, nakalimutan nila, meron silang tungkulin. At ang tungkulin nila, mahalin si Jesus. At ang pagmamahal nila kay Jesus, kailangan nilang maglingkod kung saan sila kinawag bilang fishers of men. Pero bumalik, sila sa kailang pangingisda. Kaya parang nakalimutan ni Peter, mahalin si Jesus personally. Do you love me, Peter? Kung itong tanong sa atin ngayon, do you love me? Kung tatanungin ka ng Panginoong Yesus, ano kaya sasagot natin? Kasi yung pag-ibig ni Yesus walang problema. Pero umaasa si Yesus, susuklian din natin siya ng pag-ibig din. Pag-ibig din. Di ba? Love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Sabi sa Mark chapter 12, 29 to 30. Tingnan sa John 21, 17, 16 to 17. Inulit-ulit niya yan eh. Di ba? Yung salitang, do you love me? Verse 15, do you love me? Then verse 16, Simon son of Jonah, do you love me? Then sa verse 17, do you love me? Tatlong beses, tinan tinanong niya si Peter, do you love me? Love his person. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos, una mamahalin mo siya bilang creator, bilang savior, bilang Panginoon, bilang source of life, bilang King of Kings, bilang Lord of Lords, bilang kaibigan. Yung kanyang person. Di ba? Bilang creator, He created us. Kaya dapat mahalin natin yung ating Creator eh. Siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Diba? Pag may birthday sa atin, siya yung source of life. Binigyan ka ng panibagong buhay ng ating Panginoon. He is the way, the truth, and the life. Do you love me? Tatlong beses. Love His person. Love His person. Bakit? Napag-aralan natin last Sunday, binigyan niya ang kanyang buhay sa iyo. Sa iyo doon sa Calvary. Tignan sa Deuteronomy chapter 10 verse 12. Kahit nung panahon sa Old Testament, napakahalaga paalalahanan ng Diyos ang mga taga-Israelita, mga Israelites, to love Him because He is a person. Okay? Pagkat dumadami ngayon, taon-taon, sa ating panahon ngayon, hin, nakakalimutan ng mahalin yung persona ng Panginoong Jesus. Mas mahal niya yung, mas mahal ng mga tao yung mga nilikha ng Diyos. Yung mga material na bagay sa mundong ito. Mas uunahin nila yung mga material na bagay. Sana naging cellphone na lang si Jesus para hindi natin iwan. Di ba? Cellphone ka ba? Para lagi kitang kasama. Di ba? Mga ganyang mga kataga nila ngayon eh. Kasi nga mahirap iwan ang cellphone eh. Natataranta yung tao pag naiwan yung cellphone eh. Pero si Jesus okay lang iwan eh. Nakalimutan natin manalangin, nakalimutan natin buksan man lang yung Bible, kahit ilang verses lang, at magpasalamat sa Diyos, at binigyan ka ng panibagong buhay. Nakagising ka ng umaga. Nakakalungkot, lumalapit lang ang tao pag may problema, may pagsubok, pag may karamdaman na Tandaan po natin, pwede tayong manalangin kahit walang karamdaman, kahit wala tayong pangangailangan, lapitan natin siya. He is a person. Handa siyang makinig. May damdamin din yan. Kaya nga marunong siyang magmahal. Subukan niyo yan sa asawa niyo, sa kasintahan niyo. Lalo sa kasintahan, break na kayo. <laughs> kahit sa mag-asawa, mag-iisip pa kasi kasal sila eh. Di ba? At sa Pilipinas natin, eh, mababaw ang porsyento ng annulment. Iba pa rin, marami pa rin martyr. <laughs> Kahit na ginugulpi na sila, hindi nila maiwan-iwan yung kanilang boxer na asawa. Yung kanilang UFC na asawa. Uh, hindi nila maiwan-iwan. Wala silang lakas para iwan. Kahit na halos patayin na sila. Pero naway, yung ating Panginoong Yesus ay higit pa sa cellphone, sa mga gadgets natin. He is a person. Do you love me? Tingnan sa Deuteronomy 10 verse verse 12. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? Ano yung mga nire-require ng Diyos sa kanila, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways, and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Kasama yun, to love Him. To love Him. Sa 1 Peter 1, 8 to 9, na kung saan yung mga Kristiyano noon, believe na believe si Peter. Si Peter. Di ba? Umahanga si Peter. Kahit wala si Jesus, hindi nila nakikita. Itong sabi ni Peter, Though you have not seen Him, you love Him. Though you do not know, you do not see Him, you believe in Him. And rejoice with joy that is inexpressible inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Kaya nga tawag sa mga Krisyano, baliw, mga crazy. Alam niyo kung bakit? Sumasamba sa hindi nakikita. Tumatawag sa hindi nakikita. Sumusunod sa hindi nakikita. That's faith. Kasi nakalagay sa Bible, we love Him kahit hindi natin siya na ano, nakikita. You have not seen Him, you love Him. Ito yung mga Krisyano noon. Nawa, ganito rin yung mga Krisyano ngayon. May nakita kang gadgets, pero mas nakikita mo si Jesus. Nakikita mo yung material na bagay, pero mas nakikita mo si Jesus. Seek ye first His kingdom and His righteousness. In all gadgets, <laughs> will be added unto you. All your needs. Di ba? Minsan tayo, nagiging scientist na rin, to see is to believe eh. Pero yung mga Krisyano na, believe and you will see. Grabe yung kanilang vision, yung kanilang pananaw, kahit hindi nakikita sa Jesus, naniniwala sila. Ganyan din po tayo na may magpatuloy yung pagmamahal natin sa Panginoong Jesus. Hindi siya nagkulang pagdating sa pag-ibig, sobra-sobra. Hanggang langit ang pag-ibig ni Jesus sa iyo. Walang problema sa kanyang pag-ibig. Everlasting love to the end. Love His plan. Love His plan. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Na bago yung plano nila Peter. Ang plano ng Panginoon sa kanila, ano ginawa sila? I will make you, yung binanggit natin kanina, I will make you fishers of men. Yun ang plano ng Diyos sa kanila. Maging preachers, maging teachers of the truth. Maging preachers of the right gospel. Hanapin yung mga kasalanan, turuan nila ng mabuting balita. Pero bumalik sila sa material things. Hindi po masama yon. Ang masama doon, more than this mas minahal nila yung kanilang trabaho o isa ba, hindi lang trabaho, may kasama siya mga kaibigan doon, mas minahal niya yung mga kaibigan niya, trabaho niya, yung fellowship ng kanyang mga kaibigan. Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanya, Personally, do you love me more than this? Sa ibang aklat nga, more than your parents, more than your life. Kaya kung hihigit pa yung pag-ibig natin, higit pa ang pag-ibig natin sa magulang natin kaysa kay Jesus, sabi nga na Jesus, you are not my disciples. Kung higit pa yung ating pagmamahal sa ating buhay, kaysa kay Jesus, you are not my disciples. Eh, Ito yung paalala rin ni Jesus kay Peter. Peter, tinawag kita bilang fishers of men. Yes, maganda magkaroon ng kaibigan, maganda magtrabaho, pero ang problema, parang minamahal mo na sila kaysa sa akin. Balik tayo sa plano ko sa iyo. Mas minahal mo yung plano mo kaysa plano ko. Tandaan po natin, daging maganda ang plano ng Diyos. Huwag mong ipilit yung plano mo. Talo ka. Kawawa ka. Pero pag may nabasa ka sa Biblia, yung plano ng Diyos para sa iyo, yun ang tanggapin mo. Hindi po masama maging doktor. Kung doon ka tinawag, be a best doctor. Kung ikaw'y nurse, be a good nurse. Kung ikaw'y tinawag na teacher, be a good call center. <laughs> o nurse, be a good call center. Puro baksak yata call center. Eh. Kung tinawag kang engineer, pag engineer, be a good engineer. Okay? Kung tinawag kang isang, kung ano yung work mo ngayon, driver, be a good driver. Kung doon ka tinawag ng Panginoon. Pero huwag mong kakalimutan yung kanyang gawain. Huwag mong kakalimutan yung kanyang simbahan. Huwag mong kakalimutan yung, yung importante sa lahat, yung kanyang kaharian. Seek His kingdom first and His righteousness and all these things, including your jobs, will be added unto you. Okay? More than this, alam nyo, ngayon, may nabasa ako, ngayon maraming Kristiyano na pamahal na rin sa church eh. Mas gusto nila yung malaking church. Wala silang pakialam na sa salita ng Diyos. Kahit na yan ay 15 minutes, okay lang. Basta yung church namin maganda. At yung kantahan namin, kahit umabot ng 1 hour, okay lang. Pero yung salita ng Diyos, kahit na 10 minutes, okay lang <laughs> din. Wow! Ngayon sila magmahal. Mas ayaw nila yung tinig ng Panginoon, mas gusto nila yung tinig ng mga tao. Mas minahal nila yung kailang place. Okay? Huwag nawa. Huwag nawa. Sa gawain ng Panginoon, mas importante pa rin yung person ng Panginoong Jesus. Kaya dapat ang mangibabaw bago yung place. Punta kayo sa bahay, sa church namin. Napakaganda, aircon, carpeted. Ganyan ba natin pinipresent yung gospel? Punta ka sa church namin, maririnig mo ang salita ng Diyos mula sa Biblia. Maririnig mo yung boses ng Panginoong Yesus. Makikilala mo si Jesus sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Yun ang pinagmamalaki natin dito. Hindi tayo lalayo sa tinig ng Panginoon, sa kanyang salita. Kasi siya yung importante at yung kanyang plano. Eh. Hindi yung plano natin. Maraming churches ngayon wala na sa plano ng Diyos. Ano ba plano ng Diyos sa, sa church? Make disciples! Di ba? Go and make disciples! baptizing them in the name of the Father and of the Son, teaching them to observe what I have commanded you, and lo, I am with you always. Yun lang naman eh. Hindi naman tinawag yung church para magtayo ng, ng theater, para may mga drama, may sayawan. Wala naman eh. Pumunta ka na lang ng showtime in Bulaga. Yun ang church mo. Pero dito, make disciples. Pag nawala ang discipleship sa church, let us close this church. Wala na tayo sa plano ng Panginoon. Ito yung plano ng Panginoon, hindi natin pwedeng baguhin yan. Sabi ng Panginoon, I will build my church, Matthew 16:18. Yan ang plano ng Panginoon, palakasin yung body of Christ, body of believers. I will build my church. Paano? Through the word of God. Hindi pwede mawala ang salita ng Diyos sa loob ng church. Kasi yun ang plano ng Panginoon. Okay? Tingnan niyo sa 2 Corinthians 10.8. Kahit sila Peter, kahit sila Pablo, kahit yung mga disciples, yun ang kanilang puso. Yun ang kanilang pagmamahal sa Panginoon. To build the body of believers. To build the body of Christ. 2 Corinthians chapter 10 verse 8. Pagkat ito yung plano ng Panginoon, hindi lang pwedeng baguhin, hindi lang pwedeng palitan. At yun pa rin ang ginagawa nila Pablo, nila Pedro, ng mga apostles, to build the body of Christ, to edify the body of Christ. For even if I should boast somewhat, sa 2 Corinthians chapter 10 verse 8, for even if I should boast somewhat more about our authority, which the Lord gave us for what? For edification for building and not for your destruction. I shall not be ashamed. Yun ang plano ng Diyos, yun ang gagawin ko. To build you up, not to destroy you. Hindi trabaho ng, ng pastor, ng mga leaders to divide the church. Yung po ay unbiblical, yung po ay kasalanan sa Diyos, hatiin mo yung mga miyembro, delikado yun. Umalis ka na sa church. Mag-resign ka na kung nahahati mo yung gawa ng Panginoon. Pagka tinawag ang mga leaders to build the church, to unify the body of Christ, not to destroy the body of Christ. Even the members, we are not here to destroy the body of Christ, to become what? Opposition to the truth. Delikado yon. Yung po'y sinisira natin yung plano ng Panginoon. Okay? chapter 13 verse 10. Yung po'y pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang plano. Huwag natin baguhin. Kahit minsan magandang pakinggan yan, maganda lang sa inyo yan, pero sa harapan ng Panginoon, hindi. Dapat hinahanap mo yung plano ng Panginoon. Sa verse 10, chapter 10, 13, verse 10, Therefore I write, I write these things being absent lest being present I should use sharpness according to the authority which the Lord has given me, what? For edification and not for destruction. Inulit niya ulit eh. Kausap ko nga ilang members ng choir, yung mga nagdi-disciple, walang problema yung choir niya. Huwag mong kalimutan yung discipleship. Mas gugustuhin pa rin discipleship kaysa choir. Okay? Marami na nakitang choir, walang discipleship, unti-unting nawala sa church. Unti-unti bumagsak ang spiritual life. Hindi po masama ang choir. Pero pag nawala yung discipleship, puro kantahan na lang, wala nang pag-aaral sa salita ng Panginoon, babaksa kayo. Bakit? Na-experience ko din yan. Pagod na pagod, wala nang time para manalangin, wala nang time para magbasa ng Biblia, wala nang time para umatin ng discipleship, wala nang time para sa lahat sa gawa ng Panginoon. Kasi Feeling nila, umawit na sila sa Panginoon. Pagod na ba? Three hours kang kumakanta dyan, walang problema. Pero huwag mong kalimutan yung plan ng Diyos. Ang pinaka-plano niya, palakasin, palakasin, ikaw at ang iyong mga kapatid. I will build the church. Okay? I will build the church. At tungkulin din ng mga officers yan. To build We are not here to change the plan of God, okay? Ang plano niya, I will build my church. Hindi natin tungkulin baguhin yon. Tungkulin ni Jesus yun, I will build my church. Ang tungkulin na to submit to His plan. To submit to His plan. Parang, may mga engineers tayo dito, parang nagplano na eh. Tapos may nangontrata sa'yo eh. Ang gagawin lang ng mga kontratista, susundin nila yung plano. At bago nila baguhin niya, makipag-usap sila doon sa gumawa ng plano. Pero pag binago nila yung karapatan na nagplano, pagalitan sila. Bakit yung binago plano ko? Ito yung plano ko eh. Kaya nagkaroon ng, ng kasiraan dyan. Ito yung bakal na kinabit ko dyan, malaki, pinalitan nyo ng maliit. Kaya na yan. Hindi nyo pwedeng sisihin yung engineer. Yung nagplano doon. Yung mga gumawa doon, binago nila yung mga sizes ng mga bakal. Okay? Yun ang nangyayari ngayon. May plano ang Diyos, pero binabago ng iba. Yun po'y hindi pagmamahal sa Diyos. Yun po'y pagsisira sa gawain ng salita ng, o sa gawain ng Panginoon. Di ba? Ganyan po yun. Kahit pumasok ka ng opisina, ng, ng company, may plano na sila. Ang tungkulin mo lang to submit. Mag-work ka doon to submit. Kaya sabi ni Peter, Peter, may plano ako sa iyo. I will make you fishers of men. Pero binabago mo. Walang problema yan. Pero pag mas mahal mo sila kaysa sa akin, hindi ka nagpapasakop sa plano ko. At kung hindi ka nagpapasakop sa plano ko, hindi mo ako mahal. Kunwari lang yun. Okay? Kunwari lang yun. Love is blood. Love is blood. Sa mat, sa Ephesians chapter 4, 11 to 12, the same din. Ang tangkulin ng, ng pastor to equip the members and yung mga saints to build up the body of Christ. Hindi nagbabago yung plano ng Panginoon eh. Hindi nagbabago ang plano pa. Kailanman yung plano ng Panginoon hindi pwede magbago. Kung hindi nagbabago yung kanyang plano, ano tungkulin ng church? To submit to His wonderful plan. Okay? Sa Matthew 16, to 23. Alam niyo maganda story dito. Alam niyo ba kung sino yung apostle o disciple ni Jesus Christ na nag-review kay Jesus? Ang tapang nito, nag-review kay Jesus. Siya lang yata yung disciple na nag-review kay Jesus Christ. Sino to? Tingnan natin sa Matthew chapter 16, 21 to 23. At ano yung sagot ni Jesus Christ sa kanya? Matthew Matthew chapter 16, 21 to 23. Pagkatapos sabi ni Jesus Christ, I will build my church. Then sa 21, but that time Jesus began to show His disciples and He must go to Jerusalem. Ito yung plano ng namin, ng Diyos. Ito yung plano ko. Ito yung plano ng God the Father. Ito din yung plano ko. From that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed Planado na yon. Kahit yung kanyang kamatayan, planado niya na. Because He is God. Alam niya. He was born, what? To die for our sins. And be killed and be raised the third day. Alam niya rin. Pag napatay nila ako, after three days, I will resurrect. Then verse 22, then Peter. Si Peter na naman. Kaya hindi ako magtataka kung bakit si Peter yung kinausap dito ni Jesus Christ. Eh. Do you love me more than this, Peter? Kasi napakatigas ni Peter. Ito yung tao, mabilis yung bibig kaysa isip. Okay, hindi nag-iisip eh, bago magsalita. Napakabilis ang kanyang bibig kaysa kanyang brain. Okay, kaysa kanyang isip. Pero bandang uli, naturuan siya ng Panginoon. Mas mabilis na tayo mag-isip bago magsalita. Then Peter took aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord. Sabi ni Peter, nirebuke niya eh. This shall not happen to you. Malabo mangyari ang plano niyan na ikay mamamatay, parurusahan, sasaktan. For be, Forbid, forbid from you, Lord. This shall not happen to you. Verse 23. But he turned and said to Peter, ang tawag niya kay Peter, tinawag niyang rock to eh. Di ba? Peter, upon this rock, tinawag niyang, tinawag niyang little stone. Pero ngayon tinawag siyang, Get thee behind me what? Ah. Get behind me Satan! Ibig sabihin, Satan, deceiver. Okay? You are an offense of me. For you are not mindful. Bakit? For you are not mindful of the things of God. Kayo mga kaisipan na against sa salita ng Diyos, against sa plano ng Diyos. For you are not mindful of the things of God, but the things of men. Nakita niyo po? Love His plan. Do you love me more than this, Peter? Love me. Love my person. Then love my plan. Love His plan. Huwag natin baguhin yan. Di ba, di ba nasasaktan din yung mga magulang? May plano yung magulang sa kanyang mga anak. Anak, ito yung plano namin sa iyo. Dahil wala ka pa sa tamang edad, pangunahan namin yung plano mo. At kadalasan naman, maganda yung kanilang plano, magulang. At kami gagastos sa plano namin. <laughs> Pero yung plano niyo na sinisira ng anak ninyo, hindi nakikinig, hindi nag-aaral, binabago niya yung plano, binibigyan niyo ng pera pang enroll, pinupunta sa iba, matutuwa kayo. Matutuwa ba kayo? Binigyan mo ng pamasahe para pumasok, pupunta sa SM, doon palang klase niya sa sinihan. Matutuwa ba kayo? Binabago niya yung plano. Yung may pagmamahal? Hindi. Kaya pag binago natin yung plano ng Diyos, sa ayaw natin sa gusto, hindi natin mahal ang Panginoon. Okay? Hindi natin mahal ang Panginoon. Pag nangingibabaw yung plano mo, ito yung araw na tinagda ko sa iyo para dumalo ng church. Pag binago mo yun, hindi mo mahal ang Panginoon. Ito yung nais ko sa iyo, anak. Ngayon sumampalataya ka na, naniwala ka sa akin, sabi ng Biblia, sabi ko, be baptized. Magpabaptize ka. yung mga hindi pa nabaptize, hindi mo mahal ang Panginoon. You are disobeying His plan. Masakit man pakinggan, pero yung po'y totoo. Ano sabi ng Panginoon? Go and make disciples and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Pag hindi natin nasunod yon, huwag natin sabihin mahal natin ang Panginoon. We are destroying His plan. Tungkulin mo kung ikay ligtas, magpabautismo at maging miyembro ng isang local church. Pero pag hindi mo ginawa yun, huwag mong sabihin mahal mo ang Panginoon. Pag ikay naging miyembro ng local church, be active. Be faithful. Pero pag hindi mo nagawa yun, huwag mo sabihin, mahal mo siya. Hindi marunong mangloko ang Panginoon. Seryoso siya magmahal. Pero seryoso rin siya magalit. Kung natapos ko yung Book of Exodus eh, natapos ko na yan, pero binasa ko, grabe. Grabe magmahal ang Panginoon. Grabe magpatawad. Grabe siyang magbuhos ng awa sa mga taga-Israel. grabe ang kanyang pagbabantay sa mga tao ito. Pero grabe rin siya magalit sa mga tao simusira ng kanyang plano sa buhay. Grabe rin siya magalit. Sinira, pinatay ng Panginoon yung mga tao ayaw ng Ten Commandments. Ang utos ng Panginoon sa kanila, patayin mo yung mga tao niya na gumawa ng golden cup. Grabe. Pero grabe rin siya magmahal. Pero grabe rin siya magparusa. Don't change His plan, beloved in the Lord. Napaganda ng plano niya. Hindi ka mapapahama. Maging mabuti ka. Pero pag oras na binago mo yun, naalala niyo yung mga kabataan? Mga graduating, papunta na sa K-12, nilabas yung sasakyan na walang paalam. Sigurado ay hindi matutuwa yung magulang niyo. Ano ginawa nila? Sama-sama yung barkada. Siyempre, mainit pa yung dugo. Binahin nila yung sasakyan, napakabilis. Bumangga, nasunog, patay silang lahat. Sino may kasalanan ng magulang? Yung mga kabataan na yon na ayaw sumunod sa plano ng magulang. At ayaw sumunod din sa LTO, walang lisensya, basa pa. Di ba? Sumunod tayo sa plano ng LTO kung kaya tayo magdadrive. Kung wala ka pang 18, wala ka pang lisensya, wow. Yes, nakaka-drive ka. Hindi ibig sabihin yun, nakakadrive ka, masaya ka. Pero yun po'y against sa ating batas. Okay? Madali naman kumuha lisensya. Okay? Love is people. Ay, doon na po tayo sa love is people, no? Not only love is plan, love is people. Feed my lungs, sabi niya. Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. Si Peter kasi ang plano niya maging pastor, maging leader ng mga kapatiran noon, ng mga apostles. At ang tungkulin niya, pakainin sila ng salita ng Diyos. At ang tungkulin niya is pakainin yung mga tao ng Diyos. Wala kang pakailan muna sa mga hindi anak ng Diyos. Okay? Feed my lambs sa kanyang mga tao sa mga ligtas. Yan ang tungkulin ng isang pastor. Hindi ibig sabihin wala siyang concern sa mga kaluluwa sa labas. Okay? Pero pinaka, pinaka pinakatungkulin niya yung concern niya sa loob ng church. The flock of God. Feed my lambs. Paano itong ma- makukuha itong mga kapatid? Alam niyo ba, ang tamang pagmamahal sa mga anak ng Diyos, pag may nakita ka ng mga kapatira na hindi pa lumalago, at ikaw na lumalago, lalapitan mo sila para pakainin sila ng salita ng Diyos. Sabi dito ni Jesus Christ, feed yourself. No, feed my lambs. Okay? Huwag marami kasi selfish na mga Krisyano eh. Lumalago sila pero wala silang pakialam sa ibang Krisyano. Kaya nga may discipleship para turuan tayo ng ano, huwag tayo maging selfish. Para yung mga natutunan mo, may, baga, may bahagi mo rin sa iyong mga kapatid. Okay? Huwag ka maging selfish. Kaya kita niligtas, kaya ka lumalago para palaguin mo din yung aking mga anak. Yung aking mga tupa. Yan ang tungkulin ni Peter. Okay? Huwag ka na mabuhay sa sarili mo. Tungkulin mo ngayon, pangunahan ng aking mga tupa. Pakainin mo sila ng salita ng Panginoon. Ayun yung mga verses na ating binasa kanina. Ano ba yung talat? Nakalagay pa sa isang verse 16. Sira na. Ayan. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my sheep. Hindi lang yung mga bata, pati yung mga lumalago din. Pakainin mo sila. Bantayan mo sila, alagaan mo sila, protektahan mo sila. Marami mga false teachers. Marami ang tuturo ng mali. Protektahan mo sila, turuan mo sila para hindi sila mapahamak. Marami mga ahas, marami mga leon na pupuksa sa mga tupa. Bantayan mo sila, alalayan mo, alalayan mo sila, protect mo sila. Paano? Feed my sheep. Pakainin mo sila ang salita ng Diyos. Huwag mawawala ang salita ng Diyos sa gawain ng Panginoon. Yan ay nabanggit ni, ni Pedro sa 1 Peter chapter 5, 1 4. Shepherd the flock of God. Nakuha niyo mga kapatid kung bakit may discipleship? Yan ang paraan para tulungan mo yung kapatid mo. Kung mahal mo ang kapatid mo, mag-aaral ka para meron kang ituro sa, sa iyong kapatid. Okay? Kung mahal ng mga teachers ang kanilang mga estudyante, mag-aaral yung mga teachers para meron silang maituro sa kanilang mga estudyante. Kung mahal ng magulang ang kanyang mga anak, kailangan siya magtrabaho, magsumika para meron siyang ipakain sa kanyang mga anak. Paano may papakita ng magulang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak? Meron siyang ipoprovide. At ang ipoprovide niya mo sustansya, healthy food para sa kanyang mga anak at hindi sila magkasakit. Diba? Pag nagkasakit, naroon ka lang todo panalangin at todo bantay para gumaling ang kanyang karamdaman. Yun ay pagmamahal. Pagmamahal. Yun din ang tungkulin ng mga leaders sa church, ng mga Krisyano. Bantayan, magbantayan tayo. Isang paraan ng pagbabantay sa mga kapatiran, teaching them to observe whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. Gusto niyo ba yung presensya ng Panginoon? Lagi, lagi, lagi natin maranasan kung patuloy natin ituturo ang kanyang salita sa kanyang gawain. Pero pag nawala na yung salita ng, salita ng Panginoon sa kanyang gawain, yung blessing ng Panginoon, spiritual blessings, maglalaho. Salamat tayo ngayon po, February 14. Tayo po ngayon ang nagdi-date ngayong araw na ito. No? Kadate natin ang Panginoon. Sabi nga na nabasa ko, eh, kadate natin ngayon ang Panginoon. Salamat. At yung Hearts Day talaga nakapokus dun sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin sa ating Diyos. Pero mamaya nga po po, pwede nyo i-date yung mga <laughs> mahal sa buhay. Sabi ko nga kay Brother Marlon, Lon, wala mo tayong discipleship ha. Para meron kang time para mag-date. Hindi ko alam kung sino i-date mo. Pero mas bibigyan kita ng, pri- ng time ngayon. Okay. Feed my sheep. Inulit-ulit pangatlong beses, Lord, do you love me? Peter, he says to him, Lord, you know everything. Wala may tago si Peter. Alam nyo, maganda yung salitang, you know everything. Hindi ko alam yung puso nyo mga kapatid ha, kung mahal nyo si Jesus ha hindi niyo rin ma hindi niyo rin nababasa yung puso ko kung mahal ko ang Panginoon. Okay? Ang pagpapakita ng pagmamahal ko sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakain sa inyo ng tama. Pagpo-provide sa inyo ng tama. Pagpo-protect sa inyo sa maling katuruan, maling practices. Okay? Parang magulang. Ipoprovide niya ang pangailangan ng kanyang mga anak, pro proprotektahan niya ang kanyang mga anak sa maling gawain, maling barkada, maling paniniwala. At isa, isa pa sa pinapakita ng magulang, education. Di ba? Magsusumikap yung magulang para dalhin niya sa school ang kanyang mga anak, makatapos. Sa batas po natin hanggang high school, kailangan patapusin ng magulang ang kanyang anak. Kung hindi makatapos ng high school, pwede siyang kasuhan. Alam niyo ba yun, may batas na ganyan? Kailangan hanggang high school, patapusin ng magulang ang kanyang mga anak. Kailangan ayaw, ayaw ito pa rin yun eh. Dahil dadami na sa kulungan yan. <laughs> Mahirap. Yan po, feed my sheep. At sa 1 Peter chapter 2, chapter 1, 22 to 25, pinakita ng Diyos yung ganyang living word, yung salita ng Panginoon, ang magpapalakas sa kanila, magtuturo sa kanila ng purity o sanctification. Sa chapter 2 ng 1 Peter, ano yung sabi doon? As a newborn babe, desire the sincere milk of the Word of God Huwag kayong aasa sa Hope Baptist Church na gagawin natin drama ang Hope Baptist Church. Dito, sisiguraduhin ko sa inyo, salita ng Panginoon ang mangibabaw. Hindi ang salita ko, hindi ang plano ko, kundi ang plano ng Panginoon. Pero kung naghahanap kayo ng entertainment, this is not your place. Katulad sinabi ko, pumunta ka sa Itbulaga, pumunta ka sa Showtime. O sa wawawin. Pwede rin. Di ba? Ay, ay, ay, ang place nila kung gusto mo entertainment, naghahanap ka ng drama, action, hindi itong place na ito. Pero kung gusto mo mabusog ng salita ng Panginoon, I will offer to you this church. At ako'y naniniwala, lahat ng tunay na Krisyano, gusto nila ang salita ng Panginoon. At paulit-ulit kong sinasabi yung oh, my sheep, hear my voice. And I know them, and they follow me. Yung mga tunay na tupa ng Panginoon, they love the Word of God. Nakalagay sa 2 Timothy 3.15 to 6.17. Preach the Word sa chapter 4. Ano sabi dito ng writer? Si William, My Jesus, I love thee. I know thou art mine. May katiyakan siya sa kanyang kaligtasan. Mahal niya Panginoon. Paano niya pinakita ang kanyang mga pagmamahal sa Panginoon? For thee all the follies of sin I resign. Nakita niyo po yun? Willing niyang isurrender ang buhay niya, mamuhay siya para kay Jesus sa plano ng Panginoon. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus was. Not next week, next month, This now. Kaya mo sabihin yan? For thee all the follies of sin I resign. Then yung next na next stanza, I love thee because thou hast what? First love me. Tama, nakalagay sa Bible. Minahal natin siya kasi yung siya yung una nagmahal sa atin eh. And purchase my pardon on Calvary's tree. Doon niya nakita ang pagmamahal ng Panginoon sa kanya. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, this now. Another word, sacrifice. Alam niyo ba ibig sabihin ng sacrifice? Ang isang tunay na Kristiyano, alam niya kung ano ibig sabihin ng sacrifice. Pagkat sa sacrifice, sa salitang sacrifice, diyan niya may papakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang Panginoon. Ang Muslim, alam nila yan. Ang ISIS, alam nila yung sacrifice. Ang INC, alam nila yung sacrifice. Ang ibang debotante sa Catholic, alam nila yung sacrifice. Nakakalungkot, maraming Krisyano hindi alam ang sacrifice. Pag hindi mo alam ang sacrifice, hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng pag-ibig sa Panginoon? Ha? Paano ko ba ipapakita ang sacrifice ko sa Panginoon ay minsan pahirapan pa tayo dumalo? Pahirapan pa tayong sumama sa discipleship? Pahirapan pa tayong magbasa, manalangin? Anong sacrifice yun? May pagmamalaki niyo ba sa Panginoon yung ginagawa natin ngayon? I, i, i ano natin, i-evaluate natin. Di ba? Evaluate natin. Kamusta yung Christian life ko before God? Before Christ? Ito kayang ginagawa ko, naging routine ng aking buhay, ipagmamahal sa Panginoon. Yan ba'y sakripisyo? Si Jesus Christ, alam niya ibig sabihin sakripisyo, He gave His life. Tingnan niyo dito. Peter, alam ko, mahal mo ko. Okay? Basta ginawa mo yung mga sinabi ko sa iyo. At ginawa naman ni Peter yun eh. Para ipakita niya kayang pagmamahal sa kanyang master. Ito meron ka pang gagawin, Peter. Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you where you do not want to go. Ano ibig sabihin niyan? that sacrifice. This he said to show by what kind of what? Death he was to glorify God. Sacrifice. Either. meron pa akong gagawin mo para ipakita mo yung pag-ibig mo sa akin. Yes, maging fishers of mankind. Ipapangarap yung salita ko. Pero dahil sa buhay mo, ipe-persecute ka. Huhulihin ka at ang kamatayan na pinano ko sa iyo. Katulad din sa akin, crucifixion. Sa tradition, nangyari po yun. Pinako sa cross si Peter, pero patiwarig. Sabi niya, ipapo niyo ako, hindi katulad ng aking Panginoon. Kaya patiwarik yung kanyang cross. Pero hindi siya nasaktan doon, hindi siya nagalit sa Panginoon. Yes, masakit ipako, pero alam niya na yun. Yun ay eh, hinula sa kanya ng Panginoon. Yun ang plano ng Panginoon sa kanya. Ipapakita mo yung pag-ibig mo sa akin sa magitan ng salitang sacrifice. Yan ang dapat matutunan ng mga Kristiyano ngayon. Sacrifice. Isa lang ang araw hinihingi ng Panginoon, mahirap pa natin ibigay. <laughs> Ibig sabihin, di mo alam ibig sabihin ng sacrifice. Okay? Ilang oras lang naman tayo dito sa church para tayong ayaw, nagmamadali na. Hindi mo ibig sabihin, ibig sabihin hindi mo alam kung ano ibig sabihin na sacrifice, kapatid. Alam niyo, pinag-aaralan ko talagang, ano Panginoon, hirap naman na ito. Masasaktan to yung mga kapatiran ko sa church. Gusto kong good vibes muna. <laughs> alam mo, mahirap maging preacher eh. Minsan gusto mong iwasan yung isang passage para hindi mo masaktan ng iyong mga kapatid pero masasaktan ko naman ang Panginoon ko kung iiwasan ko to. Ang hirap maging preacher. Lalo yung preacher talagang mag-aaral ng salita ng Panginoon, wala siyang lalagtawan. Ibibigay niya yung nais ng Panginoon. Peter, itong gagawin mo. Do you love me, Peter? Are you willing to sacrifice your life for me? Ariyo, sakit sa mata. Hirap pala maging boxer, no? Kasi mga boxer, pag nasugatan, tumutulo sa mata nila, pati bawal sa sakit. Ano sabi ng writer? I love thee in life, I will love thee in... Nasabi niyo na ba ito sa Panginoon? Panginoon, niligtas niyo po ako. Binigyan niyo yung buhay niyo sa akin. Ngayon po, ipapakita ko yung pagmamahal ko sa inyo habang nabubuhay ako para sa inyo kahit sa kamatayan, ako'y puy para sa inyo. Kahit si Pablo sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Alam niya yung sacrifice, alam niya. Eh. And praise thee as long as thou lendest me bread. Yan ang sacrifice. Hanggang may boses ako, Panginoon, gagamitin ko para sa iyo. E Ito yung challenge sa choir. Huwag lang kayo mag-choir up ah, dahil sa choir ngayon. Kung gusto niyo mag-choir, part na ng buhay niyo ang choir. That's sacrifice. And say, when the dead Jew lies cold on my brow, if ever I love thee, my Jesus this mine. Isang teenager, nakapagsulat ng ganyang makadanghil. Kaya akala ng mga teenagers, dapat yung mga adults lang dapat ibigay yung buhay nyo. Eh. Patapon na kayo, pa, paubos, pa, matapos na yung inyong buhay dito, kayo na lang. Kami mga bata, marami pa kami gagawin plano sa buhay. Hindi. Eh. Iba si William. Bata pa lang siya naligtas, pero bata pa lang, alam niya ibig sabihin ng sacrifice. Pagmamahal sa Panginoon. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with a glittering crown on my brow. If ever I love thee, my Jesus, this now. Wow. Then last word na dapat yung tandaan. Not only love, sacrifice. Nalala niyo si Saint Valentine? Alam niya ibig sabihin ng sacrifice. Yun ang pagmamahal sa Diyos. Yun ang pagmamahal sa Panginoon. I beseech you, brothers and sisters, brethren, by the mercy of God, what? Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable worship. Kaya huwag natin sabihin, mahal natin ang Diyos kung hindi natin, ibig, hindi natin alam kung ibig sabihin ng sacrifice. Kaya mga ISIS, mahal nila yung kanilang reliyon. Pagkat alam nila kung ano ibig sabihin ng sacrifice. Kailangan mali. Nakakaawa, mali yung paniwala nila. Pero dapat nga alam natin yung sacrifice kasi nasa tama tayo eh. Alam mo ba nasa tama ka? Dapat alam mo kung ibig sabihin ng sacrifice. Follow. Ano sabi ni Jesus Christ? Peter, yes, walang problema sa love. Sacrifice, ito yung buhay mo. Sacrifice. Sa ngayon, ito gagawin mo para ipakita mo yung pagmamahal mo sa akin. This, he said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, Follow me. Follow me. Follow me. Alam niyo, salitang follow me dyan, present tense yan. Araw-araw, follow me. Always follow me, Peter. Huwag lang, sa isang buwan. Dalawang beses ka lang umating sa church. Sa isang linggo, misa mo lang babasahin yung Biblia. Sabi ng Panginoon, follow me always, every day. Follow me. Yan ang pag-ibig. Kahit yung mga babae, ayaw nyo naman na mahalin kayo ng yung husband tuwing Monday lang. Eh. <laughs> Gusto niyo yun? Ha? Mahalin lang kayo ng husband niyo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday sa iba. Gusto nyo araw-araw eh. At hindi naman may pinapagalitan ng Panginoon. Tama yun. Di ba? Gusto nating mahalin tayo. Kung mamahalin mo ako, mahalin mo ako ng totoo. Ganyan din ang Panginoon. Kung mamahalin natin siya, sumunod tayo sa kanya ng totoo. Follow me. Follow me. And I will make you fishers of men. Yan ang ginawa nila Peter. They followed Jesus. Tingnan niyo sa Mark chapter 8 verse 24. Kahit hindi natin basahin yan. Sabi niya, if anyone will come after me, let him deny himself, take up his cross daily in a sacrifice. Take up your cross daily. It means death. Are you willing to die for me if necessary? Yan ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Are you willing to die for your faith in me if necessary? Then what? Take up your cross daily and follow me. Follow me. Yun ang kaligtasan. Yun ang kaligtasan. Ang isang ligtas, matututong magmahal sa Panginoon. Alam nila kung paano mahalin ang Panginoon. Alam nila kung ano ibig sabihin ng sacrifice. At alam nila kung ano ibig sabihin ng follow me. Can a person be still a Christian or can a person be saved without loving the Lord? Ah? Maliligtas ba isang tao na walang pagmamahal kay Jesus? Malabo yun. Malabo yun. Kaya iba nagdi-divorce eh. Kasi malabo yun eh, pag walang pag-ibig eh. Iba nagpapailang annulment, malabo yun, walang pag-ibig eh. Kaya ang tunay na mga anak ng Diyos, may tunay na pagmamahal kay Jesus. Binigay niya sa ang kanyang buhay sa iyo at sa akin. Are you willing to give your life to Him? Ibabalik ko yung tanong. Kanina, change the name Simon to your name. I-erase natin yung son of John. Sabi ni Jesus Christ sa iyo, Do you love me more than this? Tayo manalangin. Pero bago magawa sa panalangin, kayo mismo manalangin kayo. Magkaroon ng individual silent prayer. Narinig mo yung pag-ibig ng Panginoon ay naman narinig mo yung pag-ibig na dapat gawin ni Peter kay Jesus. Ano man pagkukulang natin, pwede natin sabihin sa Kanya. Pwede ba masabi sa Panginoon ngayon na mahal mo siya? Na kaya mong ibigay ang buhay mo sa Kanya? At handa kang sumunod lagi sa Kanya? Let us pray. Ilang Ama, salamat po sa inyong mensahe hindi lang si Peter ang yung kinausap, kundi ang bawat isa na narito. Chinek niyo, Panginoon, ang aming pag-ibig sa inyo. Walang problema sa inyong pag-ibig. Dakila, walang hanggan. At totoo ang inyong pag-ibig. At sinacrifice ninyo yung buhay para sa amin. At isang paraan para may pakita namin ang pagmamahal sa inyo. Katulad ng challenge niyo kay Peter, to love your person, to love your plan, to love your people. At naway, totoo sa amin ang salitang sacrifice. At totoo sa amin yung ibig sabihin ng follow, to follow your footsteps. Salamat Panginoon sa challenge na binigay ni William. Sa maikli niyang buhay sa mundong ito, nag-iwan siya ng isang mensahe sa magitan Panginoon ng Him Lalo rin huli, if ever I love thee, my Jesus is now. Kaya Panginoon, kung kulang ang aming pag-ibig, naway, tulungan niyo po kami. Gabayan kami ng Banal Espiritu. At lagi siyang makita sa aming buhay. Maging totoo yung pag-ibig namin sa inyo. Alam niyo ang puso ng bawat isa. Inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang kalawalatian. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.